نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أو ما رأيتم درة عين لها فيها علم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسجا إذا المتقين والعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد nastavit ćemo za Allahovu pomoć ovo vrijeme do jacije da iskoristimo i da ponovimo još neko poglavlje iz sažetka komentara Kitabu Teuhida koji smo još prije Ramazana čitali. Čitali smo to i komentarisali sa braćom u Mesčidu u Brčkom. Pa ćemo sad uz Allahovu pomoć nastaviti čitati ovaj komentar ovdje u Rahiću i u Brčkom isto tako. Pa smo stigli sa ponavljanjem, znači, i podsjećanjem na ono što smo prije pročitali do šestog poglavlja, po mom sjećanju, gdje se govori o tefsiru tevhida, odnosno tefsiru šehadeta la ilaha illallah, je tako? Jer je tevhid značenje šehadeta la ilaha illallah. Pa kaže šeikul islam Mohamed ibn Abdul Wahab pod ovim poglavljem, spominje riječ uzvišenog ulaike alladine jedu'una jebtavune ila rabbihimul vasira one koje dozivaju oni traže do svoga gospodara vasila oni traže do svoga gospodara vasila znači one koji oni dozivaju koji mušrici dozivaju kojima se obraćaju koje, kojima dove upućuju ti isti kojima oni dove upućuju oni traže do svoga gospodara vasila, sredstvo, je li tako? Jer u jeziku je vasila sredstvo. Ejuhum akrabu, ko je od njih Allah subhanahu wa ta'ala bliži? Pa ovde, znači o čemu se radi, ima više komentara i tefsira. Pa neki prenose od Abdullah ibn Masuda da su ljudi činili ibadet džinima, pa su džini ovi kojima, su, kojima je ibadet činjen, prihvatili islam prihvatili islam. A ovi su i dalje ostali na svom ibadetu. Pa ovi čine ibadet džinima koji šta su sami muslimani i sami se trude do Allaha subhanahu wa ta'ala da nađu sredstva i puta, je tako? Od muđahida prenose da je ovo Isa, Euzeir i Meleci, od Ibn Abbas isto tako da je to Isa i njegova majka, sunce i mjesec i tako dalje, na kraju kaže Ibn Tejmi rahmehullahu ta'ala da se ovo odnosi na sve, jer svi ovi tefsiri nisu su međusobno podudarni, nego je svaki od mufesira spomenuo nešto kao primjer, a ne da se ovaj ajet na to svo, svodi, da se značenje ajeta na to svodi, nego je ovaj mufesir spomenuo Isaja i njegovu majku, ovaj je spomenuo Meleke i džine u različitim predajima, a u stvari odnosi se, znači, ovaj ajet na svakoga kome je ljudi ibadet čine, a taj sam je musliman i čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i traži do Allaha subhanahu wa ta'ala vesile. Pa šta je ovdje vesile? Traži do Allaha subhanahu wa ta'ala vesile. Šta je ovdje vesile? Vesile je ovdje praktično islam, je tako? Šrijet, djela. Traži načina, je tako? Da se približi do Allaha subhanahu wa ta'ala. A koji je to način da se Allaha subhanahu wa ta'ala približiš ako nije islam i šrijet? Znači u krajnjem i najopćenitijem značenju ovdje vesile znači islam. Ovdje vesile znači islam. Ejuhum akrabu vjerđuna rahmetehu ve jahafuna azabe koji je bliži, koji je od njih bliži i nadaju se njegove milosti i boje se njegove ka kazne. I ovo je definicija svakog ibadeta. Je Jel tako? Odnosno da je ovo su uslovi svakog ibadeta. Da bi ibadet bio ibadet, jel tako? Treba da bude znači iz straha i nade, nadaju se njegovoj milosti i strahuju od njegove kazne. Vidite kako sve se, a svi detalji to i šartovi i ono što je suština svakog ibadeta spomene se kroz ajet. Znači nadaju se njegovoj milosti i strahuju od njegove kazne. Pa su ovo šartovi svakog ibadeta. Ibadet postaje ibadetom i mušlici, znači kad čine ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, neminovno šta nadaju se njegove milosti i strahuju od njegove, od njegove kazne. Kad se to sve razobliči i uđe u suštinu njihovog odnosa prema njihovim božanstvima. Zatim je spomenuo ovdje u objašnjenju Tevhida ajet gdje kaže وَذْقَالَ إِبْرَاهِمُ لِيَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي Pa kaže, iz reče Ibrahim svome ocu i svome narodu ja se odričem onoga čemu vi ibadet činite. Ha? Prvo, negira je njihov ibadet. Prvo im negira njihov ibadet. Inna ni baraum mimma ta'budu. A onda kaže illa alladhi fatarani. Osim onoga koji ima je stvo, stvorio. Na što upućuje sad ovo poslije negacije na po, potvrdu, je tako? Prvo im negira. Odrećen se svega toga što vi, čemu vi ibadet činite. Osim jednog ibadeta, a to je ibadet onome koji ime je stvorio. Pa svodi ibadet nakog na Allah subhanahu wa ta'ala. I od zato je ovaj ajet ovdje došao ispod ovog naslova kao objašnjenje šta je to tevhid, tevhid da se samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini. Znači tevhid je kad se odrekneš svega čemu se ibadet čini osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ovdje dolazimo do jednog drugog saznanja do kojeg da su i ovi kojima Ibrahim govori jel tako da su oni ibadet činili šta Allahu subhanahu wa ta'ala i još nečemu jel tako Jer kaže, odričujem se svega čemu vi ibadet činite osim onoga koji me je stvorio. Znači, oni su šta? Činili ibadet nečemu još uz Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali su činili ibadet i Allahu subhanahu wa ta'ala. I našto još upući ovo? Da ono čemu su oni ibadet činili mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nisu uzimali za zasebna božanstva. Je tako? Niti su ih tako smatrali. Nisu uzimali za zasebna božanstva, niti su ih tako smatrali. Nego su ih uzimali samo za božanstvo kao posrednike do do Allaha subhanahu wa ta'ala do Allaha subhanahu wa ta'ala tako su ih uzimali samo kao posrednike do Allaha subhanahu wa ta'ala a to će potvrditi i ajet koji je također šehhul islam ovdje spomenuo iz sure Bekara wa minan nas men yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kehubbillah ima ljudi koji pored Allaha uzimaju endad još neka božanstva suparnike Allahu subhanahu wa ta'ala jel tako, koji, koji je vole kao što se Allah voli. Pa ovdje je u ovom ajetu koji vole kao što se Allah voli. Znači oni njih vole kao što vole i Allah i Allaha. I oni vole Allaha. Jel tako, ovaj ajet potvrđuje da bošnici šta? Vole Allaha, ali uz Allaha vole još neke endad. Jel tako, i ovaj ajet upućuje šta, Na što? Da su oni, znači, voljeli Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali su usto širk činili u toj ljubavi i uz Allaha poistovjećivali još neka božanstva, je tako, kipove, i pridruživali ih u toj ljubavi sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Također i ovaj ajet, znači, upućuje na to da one nisu, ta božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala voljeli kao odvojena, zasebna božanstva, nego šta? Samo kao posrednike do, do Allaha subhanahu wa ta'ala. Što bi mi rekli, ili što nećemo mi reći, nego što bi mi čuli kako ljudi danas govore, oni misle, jel tako, da će ih ovi do Allaha, jel tako, približiti ili da će preko njih do Allaha subhanahu wa ta'ala njihove dove i njihovi badati lakše i brže do, doprijeti i biže, brže biti primljeno to. Pa ova rečenica oni misli, šta ćeš čovjek misli, jel tako, inšala da smo sad tim davno rašistili, jel tako, da im ništa neće pomoći to šta oni misli jer je njihovo praktično stanje i stvarno stanje da oni širk čine, da oni širk čine. E tako, pa mnogi ljudi se zaprepaste. A kad mi kažemo traži od Rasula sallallahu alejhi ve sellem šefaat učinio širk, pa ljudi ne mogu nikako to sebi da približi. Kako? kaže čovjek vjeruje u Allaha i badet čini i skupio novac i posebno se spremio i otišao na hač i evo ga sad je tu u mesečidu Rasula sallallahu alaihi sallam i ode je na kabor tamo i nazove selam Rasulu sallallahu alaihi sallam i evo Bekru i Omeru i onda kaže u jednoj rečenici šta dozove i kaže o Rasulallah budi mi šefađe na sudnjem dan i vi kažete gotovo mošlik jest mi kaže mušik. Pa dobro, ali on misli da to, eto, Resulu sallallahu alaihi sallam dat šefat i tako dalje, pa mi kažemo to su samo neke šubhe mušlika, ali dat je šefat i šehidima, melecima, ali tako, i mnogim drugima, pa onda se ukreni, ako je tako, i dove u puću i njima, kao što kaže šehe Islam Mohamed ibn Abdullahab u svom poznatom dijelu Kešku šubuha, razotkrivanje šubhi tako, koje je do duše vrlo sažeto djelo. Danas kad bi pisao knjigu razotkrivanje šubhi, to bi ne bi je završio, ne bi, <laughs> sigurno je ne bi završio, tako? Ne bi mogao sebrat nikako koliko danas šubihi ima, namnožilo se, tako? između ostalog, da ne duljimo, znači, još je spomenuo pod ovim poglavljem ajet i tefadu ahbarahu wa rubanahu marbabe min duni Allahi wal mesiha abna marnjama vama umiru illa li rijabudu ilaha wahida la ilaha illa hu. Znači, uzeli su iz sure Teube svoje ahbar, znači učenjake, vorobani, pobožnjake, isposnike, monahe, jel tako? Za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kad je Adi ibn Hatim, radijallahu an, čuo ovaj ajat, kaže, nismo mi njima ibadet činili. Jer je odmah razumije iz ajeta šta? Da, je ovo, da, je, da su ovo arbabra toga što su im ibadet činili. Jer u sljedećoj rečenici Allah subhanahu wa ta'ala kaže u istom ajetu وَمَا umiru illa li ja'budu a nije im naređeno osim da ibadet čine. Pa ovo što su uzeli za gospodara znači da su im ibadet čine, jer sljedeća vidi, uzeli su za gospodara, a naređeno im da ibadet čine samo Allahu, znači da su ovima ibadet činili. Kaže, nismo im ibadet činili. Ili nisu im oni ibadet činili. Znači, ehlul kitabija nisu im ibadet činili, pa kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, zar nije kad imao halale ili harame, je tako, da si u tome slušali i slijedili, kaže, jest. E, to vam je vaš ibadet njima. E, to vam je vaš ibadet njima pa ovo da im halal i harame, to je ibadet. To je uzmanje njih za gospodare. Iako, tako, ovo je nešto što ljudi, oko čega ljudi prave otpor kad im mi govorimo ove stvari. Šta? Ne mogu da shvate, kažu, pa ne, ne, ne shvataju oni to tako, ne uzimaju oni njih sebi za gospodare, jel tako? Ne shvataju oni sad svoje parlamentarce i predstavnike u parlamentu kao božanstva, jel tako? Nisu i tako shvatili niti imaju takav stav prema njima. A? Je tako? Mi kažemo, pa to je isto, nemaju ni sufije takav stav prema svojim evlijasima, ne doživljavaju kao zasebna božanstva, je tako? Nisu ni je uzimali lata i uzata kao zasebna božanstva, je tako? Neko su samo pred njima i kod njih žrtve prinosili, je tako? A da bi ovi to, je tako, uzeli, kao, uzeli samo kao posrednik, je tako? E tako isto, uopšte nije važno sad jel i oni svoje parlamentarce i predstavnike doživljavaju kao zasebna božanstva, nego je šta ovdje važno? Da su njima dali dozvolu ili ih izabrali sebi sami, da im oni šta? O halale i haram. Jer šta ovi rade, mam gore u parlamentu, šta sjede oni gore? Zašto uzimaju 7000 mjesečno? A, otkud tolike pare da uzimaju? Zašto? Neki ogroman posao oni rade. Tako? Na kojem drugom poslu se tolike pare mogu zaraditi? A, to je uzvišen, veliki posao. Vidiš koje pare uzima, jel tako? Koji posao? Da ohalaljuju, hramljuju, a, da propisuju za ovo ćemo voliko kazniti, za ovo voliko. Znači, kad oharame, onda za to što su oni oharavili, propišu kazni. Vidiš, čudan ovaj posao neki uzeli u svoje ruke da Allah sačuva. Znači nije uopšte bitno kako oni njih doživljavaju, nego je važno šta? Da su ih uzeli za ovo što su ih uzeli. Da se takav odnos u suštini oni imaju prema njima. I ovo mnoge ljude zbunje. Kako to? Eto tako. Vidiš kako ni ovi nisu to tako doživljavali. Kad su kaže Adi ibn Hatim, pa mi smo njima ibadet činili. E, to vam je ibadet. U tome se ogleda taj ibadet. I to je ne, nesumnjivo znači ibadet. Nesumnjivo. Jer gdje je onda Allahu subhanahu wa ta'ala rububijet, njegovo gospodarstvo? Gdje je njegov uluhijet, da je on ilah, da se njemu pokorava? Gdje? Gdje je, znači, njegovo savršenstvo u svim njegovim savršenim svojstvima i najljepšim imenima, ako to tako funkcioniše i opet to da ne bude širk. Pored jasnog ajeta ovog i drugih ajeta, je tako, em lehum šuraka šerau lehum min ad edini ma lem jeden bihilla zar oni imaju neke šuraka neka svoja božanstva koji im propisuju u dinu je tako? znači a din je šta? zakon a din je zakon koji im propisuju u dinu ono što Allah spano tela nije dozvolio i tako dalje ovo je pitanje kažemo uvijek kad god se ovo pitanje spomene onda malo duže zastanemo na tome zato što jednostavno ključno pitanje današnjice. Svako vrijeme ima svoje ključno pitanje. Tako? Ima svoju fitnu i svoje iskušenje. Razumijete, brzo? Pogledajte, analizirajte u istoriji. Svako vrijeme ima svoju fitnu i svoje iskušenje. Pa kad je Rasul s.a.v. bio živ i poslanik, to je bila fitna. Ko će ga slijediti, privatiti, a ko? Neće. Kad je preselio, opet je bila fitna. Ko će ostati na tom putu, a ko će reći, ne damo mi više zeti? zekat, pa je non stop fitna oko čega? Oko kofra i imana. Primjetite to. Znači ovo za vrijeme Rasula sallallahu sallaha alaihissalam, ko povjeri u njega, muslima, ko ne povjeri je kafir. Poslije njegove smrti, ko hoće davati zekat i ostaje na istom šarijatu na kojem je bio musliman, ko odbije murtet. Vidite, znači uvijek se o tome radi. Zatim dalje, poslije toga, fitne koje su nadolazile, možda nisu bile tako ta pitanja nametnuta na nivou čitavog ummeta, ali možda u određenim područjima, da tako, i oblastima, i svaku istorijski period, svaki istorijski period ima svoje ključno pitanje, da tako, i svoju ključnu fitnu preko koje se prelamalo to, ima ni kupa, da tako, i danas je naravno došlo šta ovo, ova, da tako, kobna priča o tagutima i zakonodavstvu njihovom, da tako, i onda moramo uvijek na tome da zastajemo, je tako, pa je ovo današnje pitanje, ovo je današnje pitanje. U vrijeme imama Ahmeda bilo je pitanje je li Kur'an stvoren ili nije. I potom je odmah znaš ko je od ehlu sunneta ko nije. O tako? A ovo isto tako bilo pitanje imana i kufra. Jer je reći da je Kur'an stvoren kufr. O tako? A reći da je Kur'an Allahov govor njegovo svojstvo je iman. Vidite kako to sve funkcioniš. Sada, a e tako i danas isto. Znači, ključno pitanje odnos prema ovo, ovoj gorkoj realnosti i stvarnosti u koji umet zapova, to je šta? Da se Allahov zakon, šarijat, ne pošti, niti se na njega vraća i obraća pažnja. I ljudi su sebi dali pa za pravo i za slobodu da to oni sad koriguju, mijenjaju. Ili pravo na izbor da oni, ako im šta treba i šarijata i sviđa se, dobro je ako nešto se ne uklapa radi, znaš, moramo imati dobre odnose sa Amerikancima, ne smijemo baš sad, na primjer, krivični zakon, sad usjecat ruke, ovo, ono, naguditi se na nas, ovi iz nato i to, pa sad nije vrijeme za to. Svatak, subhanallah iladim, zar nije jasno ko dan da je ovdje se radi o, o kufru? I za čiju, znači, za čiji hatar se to u leđa Allahovom zakonu i šarijenu? I otkud je to došlo? Otkud sad to? Pa kad analiziraš istoriju, vidiš da je to šta? Došli su kolonizatori i na vlast ostavili one koji će to da odra, odradi. Svrha, je tako? I onda su to polako odrađivali svrha oprezna zato što u narodu još uvijek ostala svijest, je tako? Da se mora Allah zakon poštovati. Čak i kod nas ovdje naš narod koji je daleko i preživio svašta, još uvijek se među ljudima čuje šta kad govore o kafiru nešto pozitivno uvijek se ogradi kaže ne faleći mu zakon <laughs> ali tako uvijek se ogradi da ne bi ispalo da mu fali vjeru ali ne kaže vjeru nego kaže zakona ne faleći mu zakon pa su uvijek shvatali ljudi da je vjera zakon A pa zatim hadith je spomenuo ovdje hadith kaže u sahihu od Rasula sallallahu alaihi znači u sahihu kod imama muslima رحمه الله تعالى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ko kaže la ilaha illallah i kofr učini ono čemu se ibadet čini mimo Allah subhanahu wa ta'ala pa kaže nije Rasul sallallahu alaihi sallam učinio izgovor la ilaha illallah dovoljnim čak nije ni ibadet da se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet niti da se izgovori i da se zna značenje la ilaha illallah i da se potvrdi to značenje i da, da ne čini ibadet nikome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ni to nije dovoljno. Kad bi ibadet činio samo Allaha subhanahu wa ta'ala, ni to nije dovoljno. Sve dok šta ne za zanevjeruje, ne učini kufr u ono čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, što je praktično značenje šehadeta la ilaha illa Allah. Ne ima ilaha osim Allaha, pa ima negacija i, po, i potvrda. E tako iman nije znači nije dovoljno da čovjek bude zaštićen od krvi i metak da bude musliman nije musliman sve dok da tako ne zanegira sve druge znači vjerovanja sve drugo da zanegira i da onda čini ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala i ovdje problem danas kod velikog broja ljudi koji sebe smatraju muslimanima jeste da oni imaju samo ovo da čine ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala a za drugo pa ne to, to možda i to ima nekog smisla. A, e tako ne može, to onda nije muslim. Nego sve drugo za zabluda. E kad ovako nastupimo, onda smo mi šta drski, isključivi, sa nama ne ima kompro, kompromisa. Upravu ste. Baš tako. Jer u ovoj stvari i nema, i nema kompromisa, istina je jedan. Znači u ovoj stvari ne možemo samo da se nagađamo i da se dogovaramo. Ovo je istina. I zato što ste vi svjesni svi ostali da ste na zabludi i da nemate čvrst dokaz za to što govorite, zato ostavljate uvijek mogućnost da i drugi možda u, pra, u pravu ili u najmanju ruku da tolerišete njegovu zabludu jer ste vi na zabludi. Za razliku od nas, mi nikome nikakve zablude ne tolerišemo jer smo sigurni i ubijeđeni imamo čvrst dokaz knjigu od Allaha subhanahu wa ta'ala da je ovo istina. Tako? I istina se sama po sebi prepo, prepoznat. Ako ni kroz što, onda barem kroz, kroz ovo, pogledaj ovo. Niko ne nastupa tako, ali tako, osim nosilaca teuhida, osim nosilaca teuhida. Dobro, znači ovo je nešto od dokaza što je došlo u objašnjenju i pojašnjenju tefs, i tefsiru, znači teuhida i šehadeta la ilaha ilan. Braćo, znači ovo poglavlje je došlo kao tefsir la ilaha ilaha i tako naslovljeno, a u stvari su sva poglavlja iza objašnjenje tog tevhid, tevhida, odnosno objašnjenje šir, širka, velikog i malog i šta je sve suprotno tevhidu. Zašto? Zato što se stvari prepoznaju po svojim supro, suprotnostima. Evo ovo ti je tevhid, da i vade čini samo Allah s.w.t. A onda ti spomeni, vidiš, a havajlije, a ovo, a ono uklanje kurbana, traženje pomoći, jel tako, traženje zaštite, i sve ostalo što će doći od poglavlja sad iza traženje šefata i tako dalje, to ti je sve od odši, od širka, znači to ti je sve od ivadeta nekome dru, drugom, pa kroz to vidiš ti šta je onda te, teuhid, teuhid je da to sve što ljudi rade od, prema nekome drugom ti usmiriš i tražiš samo od Allaha subhanahu wa ta'ala i tako će doći ova sljedeća ova sljedeća poglavlja ovdje se može postaviti pitanje zašto je ovdje znači E, došlo ovo, ovo poglavlje tefsir šehadeta la ilaha illa Allah i tefsir tevhida kad smo imali znači na samom početku je tako onaj objašnjenje odnosno pod poglavljem prvim poglavljem kitabu tevhidi pod tim naslovom šta govor o tevhidi o tevhidu tamo je načelno rečeno je tako smisao stvaranja čovjeka je tevhidi šta je tevhid ali ovdje je sad otvoreno zato je došlo sad ovim poglavljem tefsir tevhida i šehadeta je otvoreno, znači otvorena su sva ova druga ostala poglavlja koja će doći i iza. A ono što je bilo na samom početku ti je načelno objašnjenje tevhi, tevhida. Jeste razumili? Zato je ovdje došlo to poglavlje. Dobro. Sljedeći poglavlje kaže od širka je, evo vidite. Znači, kad ti objašnjava širku stvari, objašnjava šta je tevhid. Znači ono što je suprotno. Od širka je nošenje halki i konaca i slično tome radi odagnavanja belaja, jel tako, nedaća ili njihovog spreća, sprečavanja. Ovdje radi odagnavanja nedaća, znači koje još nisu zade, zadesile. Ili, znači, ili zaštite od ne, e, ili, znači, odagnavanje nedaća koje su zadesile u stvari i zaštite od njih koje još nisu, koje još nisu zadesile, jel tako? Pa zbog toga se uglavnom ove halke i konci i nosi, jel tako? Ili da neku nedaću koja je već tu odagnaju ili da zaštite od nečega od čega ljudi strah, strahuju. Pa isto ovdje pod ovim poglavljem spomenuo je šejhul Islam ajet gdje kaže kul afaraitu ma tad'una min duni Allahi in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri i tako dalje do kraja do kraja ajeta au aradani bi rahmetin hal hunna mumsikatu rahmeti reci Naređi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulu sallallahu alaihi reci kome da rekne, reci mušnicima, jel tako, reci ti njima, šta vi mislite, jel tako, ove koje vi dozivate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, in arade ni Allahu bi durrin, hel hunne kaši fatu Ako bi Allah subhanahu wa ta'ala htio neku štetu meni, da li ti koje vi dozivate mogu tu štetu odagnati od mene? Da li me mogu zaštititi? Šta je ovo ta šteta? Znači, ako je Allah smano tela hoće neku bolest, musibet, neki, jel tako, da mi dadne, mogu li oni da me zaštite od toga? Evo, a rada nije rahme. Ili Allah, ako želi neku milost svoju, da mi ukaže zdravlje, jel tako, neku blagodat, da li oni mogu, hel hunne mum sikijatu rahme, da li oni mogu tu blagodat od Allaha i tu milost koju on želi da mi ukaže, da li one mogu to spriječiti? Ta božanstva koja vi dozivate, taj lat, taj ozat, taj menat, ti, ta, ti kipovi koji obožavate, mogu li to? Pa kaže u predaj Muhatil kaže, pa ih je pitao Rasul sallallahu alaihi sallam, pa su se ušu, ušutili. Što su se ušutili? Kad je upitao, što su se ušutili? Zato što su znali da ne može. I ovo je dokaz da je njihov ibadet tom latu i uzatu imenatu ba, batel. I oni su svjesni toga, je tako? Zato je zašutil. Kad je pitao, dobro, evo sad ako hoće Allah spano tala da me pogodi nečim, je tako, od štete, može, mogu li oni to, ili hoće da mi ugodi, ne mogu, je tako? Oni su zašutili, može ili ne može, ne može. A? Pa zato na kraju ajeta dolazi, kul hasbi Allah, reci, dovoljan je men Allah pošto ovi ne mogu ništa, jel tako, meni je dovoljan, samo Allah. I meni ne treba niko mimo Allaha, jer sve na kraju dolazi od, od njega. A? Wa alihi felijete okelim, ote okelom. I na njega nek se oslanjaju oni koji će se osla, oslaniti. I ovdje se odma spominje teva, tevakul, tevakul. Dobro. Isto i oni, pa znači i sami mušici, je jel tako, i sami mušici, nakon ove konstatacije, nakon što su zašutili, su svjesni, jel tako? tako? Da oni kad ih zadesi kakva nedaća, kome prebjegavaju? Allahu subhanahu wa ta'ala thumma idha masakum ad-durru fa ilayhi taj'arun a kad vas zadesi kakva šteta onda se Allah subhanahu wa ta'ala pribjegavali onda se Allah subhanahu wa ta'ala pribjegavali pribjegavali a kad Allah subhanahu wa ta'ala odagna od njih tu štetu koja ih zadesi a oni se opet vrate svome širku i to je stanje mušrika I ovaj ajet je tako dokaz da je njihov ibadet batil, da je njihov ibadet nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala batil. E, eh, ako je oni koje oni dozivaju od poslanika, meleka, je tako? Ako je taj ibadet batil, iako ni meleci, ni poslanici, najsnažniji meleci, je tako? Ne mogu ništa od onoga što je Allah odredio promijeniti. Pa šta će promijeniti? konac ili halka. E zato spominje ovaj dokaz i ovaj ajed pod tim po poglavljem. Jeste sad razumeli? Znači što će ovaj ajed pod ovim poglavljem? Ako prema ovom ajetu kako stoji niko od onih kojima vi i bade činite ne može ništa pomoći pa šta će pomoći konac ili nešto drugo što se objasni kako će zaštiti i kako će pomoći ste razumili? znači sad dolazi do izražaja kad zato dolazi ovaj ajet koji govori o velikom širku. Tako? Da pokaže sav besmisao i koliko je duboka ta zavloda da neki konac, je tako, pogotovo i končici danas što se vidi crveni i žuti sa čvorićima, a da će to nešto pomoći. I koliko je to, znači, nema nikako smisla i nema ništa sa stvarnošću i realnošću. Pa zadovoljit ćemo se svojim uh, primjerom Jel tako? Osim da napomenem da je u ovom poglavlju poslije ovog ajeta znači spomenuo i hadife, jel tako, da je Resul sallallahu alaihi ve sellem vidio čovjeka kako na ruci drži halku od nekog žutila ovde se misli vjerovatno kako je prevedeno vidio sam u nekim knjigama Teuhida da se misli na halke od srebra pa je opitao šta je ovo kaže to je od protiv slabosti pa je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem skini to trgni to, jer to te ne povećava ništa drugo osim slabost, da si umro sa tim, nikad se ne bi spasio. U drugom hadithu, je tako, onaj ko objesi neki, neku temime, je tako, Allah mu ne upotpunio, a onaj ko objesi nešto drugo, isto tako od tih hamailija i zapisa, je tako, ili nečega što se vješa da čuva protiv uroka, jer ova temime, to je nešto što su mušici stavljali maloj djeci da ih zaštite od uroka, od uroka ili životinjama da ih zaštiti od uroka jahaćim životinjama, je tako? I kaže, ako stavi veda'aten fela veda' Allahu le, Allah mu ne, znači ako stavi ovo da mu smiri neku njegovu nedaću ili neš, neku njegovu, Allah mu to ne smirio i Allah mu to ne ostavio na miru. Znači ovo je dova protiv onoga ko to, ko to uradi ili u drugom hadithu kaže men ta'allaka temimeten fe kad ešreke ko objesi temime, znači stavi to da zaštiti nekoga od uroka nešto, je tako? Kaže učinio je širk ili da je Hudejfa radijallahu anhu vidio čovjeka na njegovoj ruci je bio konac pa kaže taj konac je stavio zbog e, groznice koju je imao pa mu je to presjekao i, rek, i pro, proučio ajet وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ne vjeruje većina njih u Allaha osim da usto i čirk i širk ne čini pa je ovo nazvao širkom. Iako ovo mali širk, citiramo ajet o velikom širku. Zašto? Zato što i mali širk potpada pod, ši, pod širk. Isto je pogla, isto je poglavlje, ista je oblast. Je tako? I mali širk potpada pod širk. Znači, otprilike s ovim smo vidjeli da e, su sve ovo, znači, iako se ovdje radi o malom širku, spomenuti dokazi koji govore o velikom širku, jer kroz veliki širk ti vidiš, znači, i besmisao tog i zabludu malog malog širka. Iako, znači ovo sa hamajlijama i tako dalje može biti i veliki širk ako bi čovjek vjerovao da to samo po sebi jel tako štiti i čuva ili donosi i odagnava donosi koristi i odagnava štetu. Pa ćemo uz Allahovu pomoć na sljedećoj halki nastaviti od osmog poglavlja o onome što je došlo o rukijama i hamajlijama.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 أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم هزأت بفرعون الذي قد حار واستعصيتني ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرام حرم يا صاحي هذا بلاد من عرفته رمضاء الحرم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدر أيها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم نظرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم